คือตาคือใจมันเอสถานที่ศึกษาสถานที่จะพิจารณาสถานที่จะเป็นมุขเพราะจิตไปหลงตกใจไปหลงมันจะอะไรอื่ไปหลงคือรู้ตกตกใจของเราไปรู้คือจิตข้างส่วนใหญ่ตก็คือจิตข้างเรื่องของตาไม่ใช่จิตข้างเรือเพราะตานี้มี ความรักความสงบยิ่งกว่าควรอีกสมบัติพระสถานที่ดีคุณค่าระมาแต่เพราะว่าเราจะมีตายอยู่เราหามาทะเลกันอยู่เหนื่องของตายเป็นเหตุให้องจิตถ้าหายตายตายสมบัติพัะนถานควรอีกแต่เราไม่คุณค่าระอะไรสำหรับบุคคลที่ตาย ไม่เกิดปัญหาอะไรที่จะนำไปใช้ตายต่อไปหลบเขาตายใจดูใส่ติดข้างใจดูใส่ใจร้อนใจดูใส่ชอบพอเดือดเขาตายตัวเองเป็นเดือดใแต่ที่เจรณาตายอยากตายลงไปเดือดเข้าใจทับตัวอยากตายนี่จะตัดสวางตาย ไม่เคยหิวไม่เคยตายไม่เคยตัดไม่เคยบุญครบบ้ญข้าผสมกันเข้าเมื่อยังอยู่กับราตัวตัวหญ่างนใ้นในตาทำแน่นำทำสอนทำใครจะมีดาวีที่โสุดจะมีอาหารการกินมีเด็กขนาดไหนมีที่มีสุภาพสุอาศัยจะตรวจสบายขนาดไหนตายนี้ก็เลยควรยินดีกับสำเร็ จริงจังว่ามันจะปล่อยลายถ้าหากเราเห็นจริงจังมันยังสงสัยก็พิจารณาเข้าไปมันจืดพอมันรู้เรื่องมันปล่อยเองแล้วก็ปล่อยโดยยังไม่จืดปล่อยโดยยังไม่จืดก็ยังมีสิ่งอยู่ยังจะหลงอยู่พิจารณาจนเพราะว่าเรื่องของมันเราต้องจัดาร ตัวขอเราเหมือนกันบผลไม้เราต้องสอยมันถ้ามันตุมงอนแล้ว มันโตลงมาเองเราต้องห่วงว่ามันจะหยุดอย่างไสมรสกัแล้วก็ต้องโกรธในวันใดตัวเนี่ยมีการที่จะมาเรียนภาษายเป็นเหมือนกันพิจาราแยกทางกันไปบางทีเที่ยวที่พ้นพัฒนาแล้วก็สร้างนันี่จะรณาจนมันจนพอแล้วก็จะวางจบแล้ว เอาไปสอบแต่ปัญหาเกิดการตายตายสำหรับนักปฏิบัติทางจิตยังไ่ดีพอตอไปถึงการเกิดตายหรือการป่อตายจะไปสอเวลาตาทำอย่างไรใจดีไปปล่อยตายตอนนี้ตอบยากหากเราเป็นลงโทด เป็นของบนเราบ้างยุบข้างาวางกายบ้างโยนนาตายแบบอ่านอ่านบทของตายบ้างก็คืออ่านบทของโลกต่างกันเป็นอยู่ในพุ้นดีเุ็นร้ายในบทของตายที่เจรนาแยก่างในจุดข้อแล้วทางศาสนาของพระพุทธเจ้า มีความหมดทางกำหนัดยินดีทางหมดจิตใจจิตใจใจประโยชน์ต่างๆแล้วจะตัด้าเกิดเป็นมนุกย์เพื่อพบุตรจอาจารย์ทั้นสามแล้วก็ยังไม่ถึงจุดสุดที่มุดนิพพานแต่จะต้องก็เกิดจุดแท้จะเลยไปตัดละมาขั้นตัดแล้วจะจะไปนิดพานในขั้นไหน ต่อไปใจเรื่องเจรนาเรื่องต่างๆแบบข่าเป็นแบบเราผมตาอยู่ทุกคนทุกคนที่เจรนาให้ปวดหัวให้มื่นอนเร่จิตปล่อยวางละของหรืนมีการติข้าสมมติถ้ามีอย่างไรก็ปวดไปตามเขาอยากยิ้อยากชายอยากหนุ่มอยาก้าอยากสวยอยากที่เลอต่างๆ จะพูดตามสมมติพูดตามโลกอยู่กับโลกแต่ใจหลงจิตข้องแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงจังไม่ดีทางพิจารณาจากทางใจจะไปยึดโตผีเราข้องไปจิตมันไมนมีเลมือนเราที่ยังไม่ฝึกฝนยังไม่พิจารณามันโกงมันพุดไปอะไรมันจะติดตัวข้อง มันยังไม่ได้แก้ไขเพราะมันยังไม่ผิดมันยังไม่ขาดมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นการพิจารณาคือควรส่วเราทุกขันธ์พิจารณาเราแยกตายลงไปใส่ใจมันละมันของใส่ใจมันผิดมันพอแล้วมันแจะข้ามเดือดของตายไปได้ข้ามเดือดของรูปไปได้เมื่อมันข้ามไปจากส่วนนั้นมันจะไม่มี พื่องที่จะทำความให้ยิ่งเยอะรอบตาหวานเยอะเราเป็นละเอียดไปแล้วหน้าที่ที่จะพิจารณาอะไรนั่จะเข้าใจเองพอถึงขั้นถึงจิตที่จะพิจารณาได้การเกิดการอบรมการทำทำทำทำานเพียรมันจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่จิตกที่ใจทั้งตัวพิจารณาทั่ว ของจิตความโกรธความโลภความหลงความโกรธจากที่ไหนแต่ภาวะต่างๆที่เจอมาลงไปเห็นโทษของมันแต่ยังเห็นว่ามเป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่ละไม่ได้ถอนไม่ได้เพราะถือว่าดีอยู่ก็ตัวอยู่แต่ก็ละได้ถอนอย่างไรเพราะเห็นว่ามันดีอยู่เหมือนกับคนเสียสติคนบ้า คนอื่นคนนี้บอกว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่าไปพูดอย่าไปทำเขาบอกดูว่าเขามันดีอยู่เขาจึงพยายาละยอมถอยเพราะเขาถือจากเนืนั้นมันถูกของเขามันดีของเขามีจิตใจของพวกเราเหมือนกันมันยังยึดยึดหรือหลุดยึดแล้วนะเพราะวาให้ช่วยได้พยายามว่าว่า าละเลยเลยพิจารณาเรื่องร่างกายไว้พิจารณาเรื่องนั้นตำรวจตำรวจตำรวจตำรวจไปให้เราคุ้มให้ประโยชน์อะไรตรวจมาให้เราตกยุ่งลำบากจากวนแบบรับสอนรับนอนปวดทุกข์กดทุกข์จากไดอนั้นจากไดอันนี้ปวดตรงนู้นกันหลับเขาตัวของเราแต่รับทุกความทุกข์ กว่าจะไปถึงคนอื่นนเขาตัวจะพอแล้วเวลาคนโกรธมันสำคัญคือสำคัญความสุขเขาแก่คนหลงว่าแต่พิจารนะหรือมันโตหลงกับข้อขาดกับสุปัญญาโลกโสดโสดธทุกข์จากทวามโลกอะไรแบบนั้ไปหลงมันหลงของใจสุขขาด สติปัญญาตาไปรู้เห็นทำให้ไปโลกไปเกิดต่างๆมันเกิดเป็นใจทุกข์มันจะต้องม้ความสุขดูหน้าตาก็เลยดูหน้าตาจริงจังแจ่งใสเป็นหน้ารักหน้าผีหน้ามาไปมันจะเหลวยงามขนาดไหนถ้าจบเป็นตัวตลกใครชอบพอบดีดี ทำตัวเอ้ขาดคุณค่าทำตัวเองหมดคนนิยมคนชอบหมดเสน่ห์คนจิดหมืทมีความดกรธเป็นคนมีเสน่ห์ในสถานที่ใดใคตก็ชอบก็ยินดีทั้งปวดเจ็บปวดสีนะทุกข้าสมาคมเป็นคนแต่ใจดีหญ่างนั้นอย่าง พอบางทีอันนี้เกิดเกิดก็ต้องเกดเราเกิดก็มาครอบครัวสาระไม่ได้มันให้คุณให้ประโยชน์อย่างไรแต่ที่ก็มาให้ใจให้ผลตามที่เรียนเท่านั้นมีเดือดปัญหาทุกอย่างอยู่ในทุกมาตรวจเขาตัวไปพาไปทำระายสายสารอย่าไปถือว่าเป็นของหยุดของดีอะไรชั่ว ทิฏฐิมานะของเราเกี่ยวกับปัญหาของเราเราควรจะต่อไปในอุดมนะครับยังมีอย่างพวกเรอยากจะมีคนปวดใจแต่เราสอนยอวยอมจะมีคนปวดใจไปศึกไปศึกษาอย่างเขาเขาเขาดีนี่เกิดแล้วนี่เราเปอย่างนะเราทุกท่านจึงยอมเป็นข้าเป็นข้าของเราพุทธเจ้าของพระธรรมตาดีและส เรายังไม่ดีวเศษอย่างท่านเราจึงมาศึกษาอัดรำอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรงนี้สอนเราต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องสั่งสอนเข้ามาสถานที่ใดที่เรามาสถานที่นั้นที่เราต้องัญหาหนึ่งอยู่อยู่ในพื้นข้าอากาศความสุขความสบายในเรื่องอยู่สถานที่อื่น มีอยู่ในตาในจิตของเราเท่านั้นส่วนที่อื่นคนอื่นเป็นเรื่มงของเขเป็นการแก้ตัวของเราปรับปรุงตัวของเราให้ดี เราดีคนเดียวเท่านั้นแหละสามารถที่จะมีความสุขความสบายก็ได้ตลอดตลอดไปและโลกต่อไปจะเดือดร้อนมุ่นวายขนาดไหน้เราดีเราวิเศษเราดีที่โลกเกี่ยว้อ ของเรเราจะสุขสบายขนาดไหนทั้งส่วนต่างทั้งโลกทุกส่วนั้งโลกส่วนจิตใจคือเราล้างเราถอนมาหลุดไปได้ไม่มีการปวดต่างไปตางส่วนั้งโลกเราจะสบายขนาดเราอยากสบายเราอยากจะสุขเราควรสุขเราควรตัวทั้งตัวอยากไปคิดว่าการนั้นก่อนเวลานี้ก่อน ติดสอนตัวของตัวสมองเสมอไปถ้าเรื่องการตายจะอ่านตายอ่านสมองค้ามแก่ตรงนั้นับแล้วนั่งอยู่นี่ผมแก่เราทุกวันทุกเวลาทุกเวลาเด็กเขาความตายตัวตาไปอยู่เรื่อยในขาดส่งขาดสายเหมือนน้ำที่ไหลลงจากหลังเขาแต่ต้องไหลไปเรื่อยๆแล้วนี่จุดนี้ก็ไหลไปตามเรื่องของมันจนไปตกทะเลนี่แหละ แบบนี้ทางโน้นตรงนี้ส่วนเป็นส่วนติดกันเอามันจะต้องไหลไปตามเรื่องของมันจิตใจของพวกเราทุกท่านก็เหมือนกัน้องไหลไปทุกวันทุกเวลาทุกยุตมันไหลไปตามเรื่องของที่วิตปัญหาถ้าเรามีทางโน้นคือความมาติดกันเอาไว้มันจะต้องไหลไปตามควาดทายงชั่วความแก่มันจะแก่ไปทุกวันทุกเวลา จิตใจที่ไหลไปหาเรื่องอัตมีธรรมเป็นเกิดประจำตัวแล้วแล้วคนนี้มันมีความหลุดอะไรเราแก้ไขอย่งนี้นเป็นกันหนาเหมือนกันแก้ไขที่เหลือตัญหาลดแก้ไขโดยวิที่ตามอย่างไรที่จะมาอะไรตึ่งบริบทนใส่ยของเราแค่เราเห็นว่ามัน สะดวกเห็นว่ามันสบายเห็นว่ามันเป็นอาบน้ำนทำมันละมันถอนเราแก้ไขโดยอุบายปัญญาของเราเป็นเป็นอาบน้ำใจของเรากปหยุดเย็นไปสบายไปผลที่สุดความหยุดความเป็นอย่างไรถ้าพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าจะสมัยก่อนหรือปัจจุบันเป็นอย่างไร เราจะเป็นอันเดียวกันเหมือนน้ำที่ไหลลงไปจากที่ต่างๆเราไปถึงมหาสมุทรจะมีรถอันเดียวกันคือการจบจะไหลไปจากแม่น้ำเนินไหลต่อไปอาจจะถึงมหาสมุทรจะเป็นรถคนเหมือนกันฉันใดทำการสั่งสอนของพระเจ้าที่สอนได้จะพิจารณาอย่างไรจะทำอย่างไร เื่อใจถึงที่สุดที่ม่นิพทานจะเป็นอย่างเดียวกันมีรถอันเดียวกันมีการเป็นอย่างเดียวกันยิ่งมันมีการสงสัยว่ายิ่งมิเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นอย่างไรสาวกเป็นผู้วันนี้เป็นอย่างไรพอเห็นในจิตในใจของเราอย่างไรผู้ที่วันนี้เป็นยิพก็จะเป็นอย่างเดียวกันนี่แหละที่สุด หาประโยชน์หาสมมติแต่มันมันคือสุดมันเป็นรถเดียกันอย่างการเป็นเองขาดเองขันเราจึงควรนอนใจต่อไปจะอยู่ไม่ได้อีู่ตามอยเวลาอยู่วันอยู่คืนมันจะหมดลมหายใจแต่มันหมดลมหายใจก็หมดคุณค่าหมดสาระ แต่ทางที่งานทำดีรักษาศีลกินทานอะไรก็ไม่ได้แต่ที่เจอมาเสียใช้อะไรอีกก็ไม่ได้คนตายหางไม่ถึสิี่สุดยังไม่ถึงทานแต่จะต้องมีการเงินว่าการข่อพบข่อขาดต่อไปอีก เดียวในการไปหรือคุณในทรัพย์ที่เราไปมีอะไรติดตัวของเราในมันทีนี้ที่เจอนาแสวงหาในเหนื่อยเวลายังมีชีวิตเป็นอยู่ จะทำอะไร ให้จิตใจเยียกเย็นเป็นสุขจิตใจหายจากทำโรคความปวดความหลงต่างๆให้พิจารณาลงไปศึกษา เรื่องเหล่านี้ก็ยังมีที่อื่นมีที่ตายที่ใจของพวกเรา ตายใจจึงเป็นสถาน ที่ศึกษา หรือเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับที่จะแก้ไขความโง่ต่างๆให้ตกออกไป เราทุกคนที่มุ่งมั่นมาศึกษาอัดทำทั้งนักบวชทั้งฆราวาส พากันยินดี่ิจรนานำธรรมะเกี่ยวที่บายไปนี้